baramukiye mwebwe mwese muteze amatwi radiyo isanganiro kaze mu makuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira umwigisha akaba n'umuhinga mu bijyanye n'amatora avuga ko atari bisanzwe kubona umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora utangaza ko washize ahabona ibiharuro by'ifata kibanza mu by'amatora aheruka birimwe amakosa ngo ibyo bijuragiza abitoje mu gihe kwitura ubutungane deni banshimiye ubusa mukaja kumwumva murano makuru ahaza kuba mbere n'umutumire mu mpera z'ano makuru nayo umuntu asohora canke akavuga amajambo y'ibitutsi ku mbuga umenyi ngo biva ku kubura indero y'ikirundi no gupfa inyungu bivugwa na Alexis Ndabarushimana umuhinga yanonosoye iby'imibano nawe nyene mukaja kumva murano makuru inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa kane yaremeje urwandiko rw'itunganya rishasha bw'ishyirahamwe regidezo Prosper ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yamenyesheje ko muri iryo hagiye hibonekeza ry'iryo shyirahamwe mu cyegeranyo nama prosper ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yamenyesheje ko hagiye hagiye hibonekeza ingorane muri izo avuga nk'amazi y'isesa n'umuyagankuba wononekara eka n'amafaranga ry'idezo yinjiza ngo yagumye ari make cyane tumukurikiye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda leta yarakoze ibishoboka mu ntumbero yo kurinagura no kuritunganya neza kugira ngo rikore neza naho leta yagize utwigoro twinshi ihangiro leta yipfuza ntiryashoboye ko nk'uko yabishaka amazi yisesa n'umuyaga nkuba wononekara byagumye ari byinshi n'amahera regidezo yinjiza ku mwaka angana n'ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana byayo yategerezwa kwinjiza n'izindi ngorane zitari nke zaribonekeje kubera izo ngorane zibonekeza mu ngingo zofatwa mu kunagura ishyirahamwe regidezo hagumye hagarukamwo ugusubiramo ingene ritunganijwe kugira ngo rishobore gukora neza ubu icyo gikorwa kikaba cyihutirwa muri iryo subirwamwo ry'ingene regidezo itunganijwe icokogwa ngo ni ugutandukanya igisata cy'umuyaga nkuba n'igisata cy'amazi kimwe cyose kikigenga kugira ngo rikore neza ni muri iyo ntumbero hari umugwi w'abahinga bari ku kivi biga neza ingene ibyo bisata byotandukanywa urwandiko rurasaba kandi ko hoshingwa umugwi ku rwego rwo hejuru wo kurikirana icyo gikorwa kugira ngo kiranguke gikurikije ibyo leta yifuza inama shikiranganji imaze guca hirya no hino ibiri muri urwo rwandiko yarabyemeje iyo nama shikiranganji ya remeje kandi ko shirahamwe femiko rironswa urusha rwo kurondera ubutare bw'akabuye kakabuyenge mu karere ka Minago umurago ku birometero darato ijana na 49 n'ubunyene umuvugizi wa leta Prosper Ntagwami Integuro y'itegeko rironsa ishirahamwe Ferox Mineral Conformity uburenganzira bwo kurondera ubutare bw'akabuyenge n'ubundi butare bibangikana mu karere ka Minago murago ishyirahamwe ferox mineral conformity rigengwa n'amategeko yo mu burundi ryasabye uburenganzira bwo kurondera ubutare bw'akabuyenge n'ubundi bubangikana nabwo mu karere ka minago murago gafise uburinganire bwa kilometero kwadarato ijana na mirongo ine n'icenda byarashikirije ubushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka ibisabwa n'amategeko muri ico gikorwa co kurondera ubutare nk'uko bitegekanywa n'igitabo cy'amategeko agenga ubutare ubwo burenganzira buba bufise ikiringo cy'imyaka itatu kigashobora kongegwa kabiri ikiringo cy'imyaka ibiri ibiri abahinga b'umushikiranganji bujejwe ubutare bihweje indinganizo y'ibikorwa n'uburyo n'ubuhinga bw'iryo shirahamwe ferox mineral conformity babonye kandi ko ico gikorwa cisunga umugambi w'igihugu w'iterambere babonye bibereye ko iryo shirahamwe ryoronswa ubwo burenganzira mu gisata cya politiki nyine ngo si ibisanzwe kubona umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora utangaza ko habona ahabona ibiharuro by'ifatakibanza byavuye mu matora atatu aheruka birimo amakosa ni umwihwedo wa Denis banshimiye ubusa umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye n'amatora asigura ko ibyo biharuro bijuragiza abitoje mu gihe bashaka kwitura Senare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku bwiwe umugwiseni wari ukwiye ukwiye guhuza abegwa n'amatora bose kugira ngo utange isiguro zikwiye tumukurikire hariho ikintu gisa n'igitangaje nuko vuba cyane umukuru w'uwo mugwi dr kazihise aherutse kumenyesha yuko ibyo yari yatangaje mu by'ukuri bitari byihwejwe neza n'abagize umugwi seni ndetse akaba ari nacyo coba cyaratumye aca abikura ku rubuga ngo rukanabumenyi bw'uwo mugwi ibyo rero bigaca bitera amakenga menshi duca twibaza duti none ivyo biharuro vy'imfata kibanza yashikirije Burundi n'amakungu vyavuye he kuko mu vy'ukuri umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu niwo usanzwe ujejwe gushikiriza vy'imfata kibanza ivyavuye mu matora Deni banshimiye ubusa akaja kuba umutumire wano makuru mu mpera zayo Isanga inama isumba ingimbi isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'itatu amakuru twabateguriye rabandanya mu bijyanye n'imibano ukubura indero y'ikirundi ugupfa inyungu n'ibimwe mu bituma umuntu ashobora gusohora ibitutsi cyangwa amajambo y'ibiterasoni ku mbuga ngurukanabumenyi ibyo bishyikirizwa n'umuhinga yanonosoye iby'imibano porofesor alexi ndabarushimana asigura ko zimwe mu ngaruka z'ibitutsi ari ugusubiza ibitutsi cyangwa kwiyahura alexi perezida abona ko kugira abantu bareke gutukana ah, canke kuvuga ibiterasoni ku mbuga ngurukanabumenyi hakwiye inyigisho zijanye n'imico y'ikirundi zitangwa n'abahinga ah, hamwe n'abategetsi tumukurikire kuri mikoro mugenzi wacu Vestine Butoyi biva ku mvu zitandukanye ubwa mbere hariho ikintu gituma abantu boroherwa no kuvuga nabi no kuvuga ibitutsi kuvuga ibitavugwa biraborohera kubera yuko abo baba ariko barabibwira baba bari kure ntibaba babonana amasomo mu hanyuma hariho ibindi indero nke abantu baba bararonse kuva mu bwana bwabo murabizi no mu kirundi barakunda kuvuga bati nakatukana nk'umwungere urumva umuntu yarerewe mu ishuri uwo muntu akaregwa n'ababyeyi bamuha indero urumva ko atandukana n'umuntu ukumbure w'umwungere yakuze ubuzima bwiwe bwose ari inyuma y'inka ibindi nabyo ndakunda gushika cyane ni mu gihe umuntu aba afise ingorane ziwe mu mutwe ashaka kwivura kubera ko hariho abantu usanga bafise ingorane mu buzima ugasanga birabagora gutandukana gutandukanya icyiza bovuga n'ikibi bovuga kubera izo ngorane ziba abafise biraheza bikamworohera ko acavuga nabi agatuka abantu akabafata nabi ikindi gishobora kubituma ni nko mu gihe nk'abantu iyo bafise icyo bapfa ugasanga umuntu wanashaka n'indero yarayifise wanashaka no mu mutwe arakomeye ariko akabona umuntu azi inyungu ziwe arazimutwaye kapoko parazitwaye arazimutwaye kabisa uwo muntu biraheza bikamugora guca atangura guharura neza ibyo avuga nuko abivuga iyo nivo igira kane umuntu yovuga ishobora gutuma umuntu ashobora kuvuga nabi ku marezo sosiyo none kugira ngo ibyo bitutsi bishobore guhagarara iyo ngidero nk'iyabuze mu bantu ishobore gusubirwa itoto mubona hari hakwiye gukorwa iki icyo gukogwa gukorwa ahanini n'inyigisho zotangwa hakaboneka abandi bantu b'abahinga abandi bantu b'ibyubahiro bakomeye benshi nabo bogerageza kuza baratanga inyigisho zijanye n'indero zijanye n'umuco w'ikirundi kugira ngo abantu na cyane cyane guharuka kugira ngo rumenye uko rushobora kuza rurifata naho hoba hari ikibazo bashobore kumenya ingene bashobora gupima amajambo baza baravuga kugira ngo bamenye n'ingaruka mbi bishobora kugira mu mvugo mbi n'abavyeyi nabo nyene bakikubita gashi bakabandanya bakigisha bagatanga indero nziza mu bana mu gwaruka kandi n'abantu bakuze barigishwa kuko bigira ingaruka mbi biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu ariko arabwirwa nabi ashobora nawe kwiyumvira kugira nabi kandi uwo muntu ariko arabwirwa nabi biramukura agateka bimukura ku icubahiro rero amaze gushyira mu mutwe wo kwicubahiro nawe cyamuvuye muri icyo gihe urumva ko nawe nyine ashobora guca tukana nkuko nawe yatutswe rero uko kuza umuntu aratukwa biratuma umuntu yumva ko umenga nta kibanza gisigaranye mu kibano birashobora no gutuma akora ikibi kandi muri icyo kiba ashobora gukora no kwiyahura birashobora kujamo Professor Alexi Ndabarushimana akaba abishikirije mu gihe muri kino gihe hari amajambo y'ibitutsi aca ku mbuga ngurukanomenyi zitandukanye amakuru tubategurira bandanya ingingo yo kubuza abarundi uh, bahungira mu gihugu cya Tanzania ngo yafashwe kubera mu Burundi hari amahoro atampamvu zotuma abantu bahunga bishikizwa n'userukira igihugu cya Tanzania mu Burundi ambassadeur Jiri Eribaki Imaleko ateraka inama impunzi z'abarundi zikiri mu makambi mu gihugu cya Tanzania kwitegura gutaha mu gihugu c'amavukiro kugira ngo bateze imbere igihugu cabo tumukurikire kwa mu kirundi na mugenzi wacu Francine deo kugayo. Habari za kutopokea wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania ni agizo lile ni lile lilotolewa mwaka 2017. harangwa amahoro n'umutekano n'ubwo biri uko imbibe za tanzania ziruguruye kandi igihugu kiriteguye guha ubuhungiro uwo wese abyifuza mu gihe hoba indyane mu bihugu ibihugu bibanye na tanzania muri icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twari twafashe iyo ngingo yo kubuza abahungira muri tanzania kubera bitumvikana igituma abantu baguma bahunga ku bwinshi kandi mu burundi harangwa amahoro umuntu ahunga mu gihe igihugu ciwe kitarangwamwo amahoro twebwe twafashe iyo ngingo mu ntumbero yo gutera intege abarundi bari mu makambi y'impunzi kugira babandanye bahunguka ku bushake bwabo biturutse ku bihe by'amatora uburundi bumazemo iminsi igikorwa cyo gutahukana impunzi cyabaye kirahagarikwa abanyuma batashe ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa gatanu turindiriye sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro amakomine nayo avuga ko amatagisi ava amwika ikawa yongerekanye kuko itagica mu binywabi ni mu gihe icyo gisata kikiri mu minwe y'abigenga abarimyi b'ikawa bahembwa batebye ahandi naho bagaheranirwa mu bushyirangange bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bavuga ko bashimishwa n'uko isi ideni ririko riragenda mu bushyirangange deho gide Rulema akavuga ko n'ihemba rya kabiri ririko rirategurwa bideye d'antoine sabimana ku itonorero ry'ikawa rya muremera muri komine giheta intara ya gitega abashorera ikawa barashima kubona baramaze kuronka agahembo gice cya mbere c'umwimbo wabo cy'umwimbo wabo w'ikawa mu gihe mu myaka iheze baronswa agahembo kabo k'umwiheburo janine ndayiragije umurimyi w'ikawa ashorera kuri iryo tonorero avuga ko afite umwizero kuko icyo gisata kigiye kunagurwa na leta jewe nka jewe murabona yenda umufakati mugana arabonye by'ukuri yuko hari itandukaniro kuko nubwo yari makenyi barayampaye by'ukuri jewe nizera ntakekeranya yuko bizogenda neza nta kinanira leta kuko leta ntiherana uretse abo bashima n'amakomine avuga ko amatagisi kominare yongerekanye kuberako izaca mu kinywabi zagabanutse ku rugero runini Cyprien n’ibitegeka ni musitanteri wa komine Makebuko intara ya gitega bayisereye muhira mu ntumenye ingene abayiranguye ntumenye ingene bayirangura ntumenye n'iyiterije ukaca usanga natwe ya komine ntiwa uca usanga icyo duharura ntituronka n'amahera kuko ntituzi ubwo tuje ku mafishe tuca tubona tuti ikawa yaje ngaho ni biro bingahe bashobora rero bakaduha tagisi Deo Guide Rurema umushikiranganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi avuga ko kugira ngo abarimyi b'ikawa bahembwe kare leta mu buryo bwayo murazi yuko leta y'u Burundi yaronkeje uburyo odeka kugira ngo bashobore guhemba abenegihugu kandi twanabijeje yuko n'ihemba rya kabiri turiko turaritegura ibi rero abenegihugu baciye bumva bafise inguvu zo gukorera ikawa zabo neza kandi na bimwe turi ko turavuga byo kurobanura ikawa kugira ngo zibe ikawa z'akanovera barabyitaho cyane Emmanuel Niyunge ko umuyobozi mukuru w'igisata cya leta kijeje gukurikirana ikawa odeka amenyesha ko umwimbu witezwe gushogwa hanze uno mwaka ushika ku matoni ibihumbi mirongo ibiri mu gihe mu mwaka uheze hashotse izitarenga amatoni ibihumbi icyenda. umutumire wa Radio isanganiro umutumire w'ano makuru ni deni Banshimibusa umuhinga mu bijyanye n'amatora akaba n’umigisha wa kaminuza ashikiriza ko umugwiseni ukwiye gutanga insikuro zikwiye ku bijyanye n'ibiharuro by'imfatakibanza bivuye eh, mu matora eh, byavuye mu matora yo kwa mirongo ibiri rusama uyu mwaka aganira na erin bere n'ibigira deni bashimiye gusa mwaramutse ndabaramukije muri umuhinga mu bijyanye na politike seni ujere gutegura amatora uherutse gushira ahabona ibiharuro by'imfata kibanza byavuye mu matora yo kwa mirongo ibiri rusama umwaka wa bibiri na mirongo ibiri umwihweze umugira n'ubu nk'uko byari bitegekanijwe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni warashize ahagaragara ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora hari ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu rusama wari watumye ko abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi abanyapolitiki banyuranye abahiganywe abamenyeshamakuru n'abandi bantu batari bake hanyuma baraheza barabashikiriza ivy'imfatakibanza ivyavuye mu matora ariko rero hariho ikintu gisa n'igitangaje nuko vuba cyane umukuru w'uwo mugwi Dr Kazihise aherutse kumenyesha yuko ivyo yari yatangaje mu vy'ukuri bitari vyihwejwe neza n'abagize umugwi Seni ariko umuntu kubona ko haba yabaye ukwihenda hanyuma agasubiramo si ibisanzwe ibyo byategerezwa kuba ari bisanzwe ariko kuvuga yuko ivyatangajwe imbere y'igihugu n'amakungu yuko bitari vyihwejwe neza n'umugwi seni ku buryo avuga yuko bitari bikwiye kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo mugwi ndetse akavuga yuko bitatangajwe icese ico bita officiellement publié ivyo rero birateye amakenga cyane kuko uwo wundi muntu yari yavyihweje akabikontorora neza ninde vyashitse ku rubuga ngurukana bumenyi gute ninde yamuhaye itegeko ryo kuja kubimenyesha kandi atabikontroye ngo avyihweze neza aho niho hari amakenga akomeye cyane none hari ikibazo biteye birateye ikibazo cyane kuko kuva twinjira muri iki kiringo cy’amatora nyezina hari harigeze kuja haraboneka na cyane cyane nk'akarorero nobaha ni kubijanye no gushiraho abaja mu mabiro y'amatora aho abatari bake bari berekanye yuko hariho umugambwe usa n'uwiharije icyo gikorwa ariko umugwi seni ntaco wabihinduye ko mu gihe rero byari bimeze uko ubuho birashobora kuza bitesha agaciro ibikorwa by'uwo mugwi n'abawurimo mu gihe umuntu ajejwe kugitunganya bamutereye icyizere birashobora kugira ingorane zikomeye n'ibiki uwo mugwi ushobora gukora cyangwa abahiganye bashobora gukora iby'uwo mugwi ushobora gukora byaba byiza usubiye ugatuma ko abo basangiye icyo gikorwa abo bita abaparteneri ni ukuvuga ya migambwe bahora baje baraja inama baserukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi abamenyeshamakuru n'abandi n'ibindi begwa n'ibi by'amatora kugira ngo usobanure neza icyo washatse kuvuga mu gukora icyo gikorwa mbega ubu ibyo byatangajwe kibanza dukurikije iby'amategeko bica bijyanwa muri sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro none umugwiseni warabijyanyeyo kandi wamenyesheje yuko bitari ibiharuro byawo ufise mu minwe hanyuma hamwe byoba bimeze gutyo abipfuza kwitura sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro kuri ibi by'amatora baca babigira gute bahava bajuragirika bashimiye ubusa mwigisha wa kaminuza turabakengurukiye nanjye ndabakengurukiye Erinibere urakenuye cyane cyo kumwe n'umutumire wawe reka nshimire mwebwe mwese mwari muteze abiri no makuru nshimire kandi Francine ndokubgayo yarayagariye migabwe ibyo Marie François akimana mugira mutaga mwiza